Đậm Urban medelklass han satt och drack svinarvin. Han drack svinarvin men han är inget svin. Men han förstår bara inte att jag har betalt hans vin. Med mina saknade tänder. Ja, Urban medelklass han sitter dricker svinarvin. Han är i Hagos stil. Han är en bra person. Jag har inget emot honom men jag har betalt hans vin. Med mina förlorade tänder. Dum!